Emigani esura ya 16 Omuntu agenderera ebyo arakora kyonka omukama niwe ashara ekigambo Omuntu ebyakora byona abona biribirungi kyonka omukama aleba ekyo mutima gugendereere Emirimo yawe ogikwase omukama ebyo likugenderera kukora bije bishoboke Ulikimo ekyo mukama yatonzire akakitawo omugenderero gwakyo nanguna ababi akabatonda kubasirikia omukama atamwa muno buli muntu oweikuru mazima ekibona bonyo talikiungawo ebikorwa birungi nobwesigwa nibyo biza entambara kandi ko muntu atino mukama ayelinda obufu Oruo muntu akorage akashemereza omukama alemwa ashobokerwangana nababishabe hakiri okugira bike okaba mugorogoki kushaga okutungira omu kulyomejanya omuntu agira emigenderero ye kyonka omukama niwe amuhabura ebyo omukama agamba aba abikyanulirwe eiramu elie aramura elia mazima omukama niwe agira omunzani ogutaiba namabale gagwo gona niwe yagatonzire abakama kuhena libayano harokuba enketo eyangwa obugorogoki ayagamba amazima niwe achemereze omukama omukama agonza ayagamba amazima ekiniga akyo omukama kishura rufu kandi obumanyi akichuleza Oro mukama amwenya omanya oko agumire kandi karonka omuntu ekyo kishusha ebichwi bendura yomuwanguko kirungi kita kugira bumanyi kushaga ezabu akiri kugira magezi kushaga okutunge efeza ebyo mugorogoki akora byona bizirana nebibi ayelinda akiza obulorabwe eikuru lirugwamu orufurubi ayekuza ashuba enyuma akiri okuba mwetoya okaikala nabanaku kushaga okushemera nabaikuru na nguba kakuwa na minyago anwa agoshoka kandi muberwa ayesigo mukama obumanyi bamweta muntu wa magezi ye enulira abantu obumanyi obumanyi bumubera nchuro yoburora kyonka obufera bwaba fera nikyo kibona bonyokyabo obobumanyi agamba ebyamagezi ashuba agamba ebiri kunura ebigambo ebiri kunura ninke kigabo kyobwoki binulira omwoyo marabishemeza omubiri haliwo ekishemerera omuntu akakikora kyonka endekerero yakyo rubarufu enda yenkozi niyo emusindika kukora emirimo nakanwa ke niko kamusindika kukora kihundiba agonza okukora kubi nefu moroye eyo kyanko muliro omuntu mubi aujanya abantu kandi oworunwa aterana abatayi umunyaitima abeya beya mutayiwe amunaga omumwanda gutali gurungi omuntu aterabanwa karali abaina mugenderero gubi kandi anena akabai niwe abanayenda kukora kubi omutwe gwendwi rukinga rwekitinwa kuba omuntu omugorogokiniwe amerwa enjwezo atanigara bwangu murungi kushaga emanzi kumo no muntu ayefutatira kushaga omutwazi wekigo abantu baraguza nibaterera enshoga aruhu kyonka eira muliona liruga amukama